السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Jumatano هي ya leo نساء ونتري sawa عشرين ويوميز 25 huyu عام 43 وألف وأربعمائة وألف tutaanza hii matin ambao ni risala sio ndefu risala tu fupi ambayo imekusanya ndani yake hadithi mia moja ziliomo kwenye alkutubu sita wa hadith na sio zote bado hii kazi inaendelea kama alivyosema mwenyewe hajamaliza lakini ameonelea kwanza atoe hadithi mia za mwanzo na hizi hadithi ukiziangalia walillahi alhamd zote ni sahihi hakuna dhaifu zote ni sahihi walillahi alhamd zimechaguliwa vizuri na mwenyewe amekiita umdatul mar'a umdat almar'a للشيخ عادل بن حسن الحمد موجة katika مشايخ والبحرين حفظه الله نا ni مزوري ولله الحمد قالوا aloifanya manake katika utunzi wa vitabu ni vitabu vichache sana viliohusiwa wanawake viko vitabu upande ya ahkam za fiqhi ziko vitabu ahkamu nisa ibn al-Jawzi وغيره من الكتب zilizoandikwa lakini kuhusu hadith mimi sijui yoyote aliyetunga kitabu hasa kuhusu ahadith za kuwahusu wanawake ila hiki na ndio nimekipenda tukipitie tukisome na sharhi itakuwa fupi kiasi tu kama ule mfumo wetu tunaosoma hadithi alafu takila hadithi tutataja fawaid zinaoambatana na ile hadithi bila shaka wanawake katika jamii ni watu muhimu sana huhusiwa kwa elimu hasi yao kwa sababu mambo hupitana kwa uwajibu wake kuna mambo kwa wanawake ni wajibu zaidi kuliko mengine na ukikuta katika madaris umuman hakuna madaris khasa linisa, takuta hakuna fil ghalib na hata zile ambao ziko madrasa walimu ni wanawake wanaosoma hapo wanawake watupu iko baadhi lakini vitabu wanavyosoma sio hasa zao watoma vitabu ambazo kwamba ni am za mwanamume na mwanamke kwa hivyo hawasomeshwe maudhui hasa hata kwenye madarisi za kike kama ziko ndani yake kule watasoma kama vitabu vya wanaume hawaelimishi ilmu khas ambao kwamba inahusiana na mambo yao khas ambao ni muhimu sana lidhalika yeye mwenyewe mwenye kitabu asema hiyo ndo sababu iliyompelekea yeye kutunga kitabu hichi kwenye mukaddima ameeleza hayo ni kwamba siku hizi yasema utakuta wanawake wamesoma mpaka wametakharaj kwenye kulliyat utakuta mtu ana shahada mwanamke amesoma shahada ajua tajwid alquran ahkam za fiqhi amesoma qiraat amesoma ulumu tafsir na ametakharaj kullia na pengine ana doktora pengine lakini ukienda kwenye muamala wake na mumewe muamala wake na watoto wake muamala wake na wazazi wake swifr liyadin wani chochote sifr tamaman ukija ukimwambia wewe kwani mtume sallallahu asema hivi hana alaka na hadithi za mtume kabisa yeye amesomeshwa fiqhi amesomeshwa qiraat amesomeshwa nahwu balagha basi ukimtia kwenye fiqh sunna hadithi za mtumi la shay hajui chochote hataweza kukwambia eh mwanzo kusikia hadithi hizi kwa sababu yeye hakufundishwa hakuhusiwa ilmu ya hadithi kujua mtume alayhi salatu wasalam amewajibishia au amewawekea mambo gani wanawake kwa hivyo hii ni mada muhimu sana na zaidi kuonesha umuhimu wake ni kwamba yaliyomo ndani hapa si maneno yetu aa wala kusema haya maneno ya ulama kuna khilafu la haya ni maneno safi kabisa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna cha khilafu hapa hapa ni kauli moja tu hakuna cha khilafu kwa sababu haya ni maneno ya wahi ni maneno ya mtume alaihi salatu wasallam kwa hivyo hizi hadithi mia moja ni wajibu wako kama mwanamke uzijue uzielewe ujaribu kuzitumia polepole pole maana mama ndiye mlezi akitengenea mama jamii nzima walillahi alhamdu itakuwa nzuri kwa hivyo wanawake wawachwe kuchochewa waache tabia ya kuchochewa chochewa kwamba wewe waweza kuwa kama mwanamume ameje hukumu yako waweza kuwa hiao waweza kuwa hiao la hizi mfikra za maadui wa Uislamu wataka kumharir mwanamke asahau majukumu yake utamkuta mwanamke amesoma alim mutakharrij fil jamia au fil kulliya lakini hana adabu na mumewe kabisa hana adabu na mumewe hajui kutangamana na mumewe vizuri na ni khiriji wa kullia baleza kukwambia oh kwa wewe una shahada na mimi na shahada sasa hii elimu hii ina faida gani haina faida yote na kujua elimu hii ambao ukienda vijijini utakuta wamama wazee wa zamani kidogo hawana shahada ya kulia hawana lolote lakini subhanallah utastaajabu namna gani wakiwashughulikia waume zao na kuwaheshimu na adabu na taa sawa sawa na huku ndiko kuelimika hata kama hana shahada huku ndiko kuelimika na hii elimu ya kisasa ya shahada ndio imeleta haya maafa sasa leo umefanya mwanamke afanye pembe sasa kwa sababu yeye ana shahada ana degree sijui ana magisteri hizo na nne ايش الفائده من هذا hakuna faida yoyote ikiwa haelewi muashara na mumewe hajui hajui hukuku za mumewe mtekelezee hajui hajui ana watoto yeye ni saa zote ni kushughulika na mambo mengine hii ni khasara kwa mwanamke kama huyu na hii ni elimu ambayo kwamba ni hujjatan alaiha silahu kwa sababu tuombe ilmu inaweza kuwa ni hoja dhidi yako na hiyo ndio ilmu ambayo kwamba ni hoja dhidi yako kuna faida gani umebeba shahada magister wala doktora wala kila alafu wewe hutaki kuwa chini ya mumeo ati kwa sababu ati mmesoma nimemaliza degree nimemaliza huu ni upuzi na faida yote wala yajuz hadha nasome mwanamke mpaka apindukie atakuwa chini ya mwanamume hata kama njia hili hajui lolote ni wajibu amsikize ni wajibu amtii na ni wajibu atakafuate mume wake hata kama amemsoma kumzidi mume wake hiyo si sababu ya yeye kuwa juu ya mumewe haya ndo mambo yalomsukuma mwenye kitabu kutunga kitabu kama hichi ili mwanamke awache pembe ile pembe aiwache asifurishwe pembe akaambiwa kwamba wewe bwana una hukuku zako pia huyo mwanamume sikufanyie kadha sikufanyie kadha hizi hadithi ndizo majibu leo tutaona mtume alayhi salatu wasalam yuwatuambia hivyo au ni hawa ma, ma, madai wa kuwachochea wanawake kukufunda nyumba zao na kutoa twima bwana zao na kuharibu vizazi bila shaka le, ku, kuanzia leo inshallah tutakuwa tukisoma hizi hadithi na nyinyi wenyewe mtaona mimi sitaki kutia langu maana ambiwa wengine sisi tumezidi labda kama tunataka la mimi nitawasomea hizi hadithi ni wafasiri yetu alafu niwatajie faida zilizomo ndani chache alafu baada ya hapo kila mmoja ana macho ya kuona na masikio ya kusikia atakaye kuwafikiwa na Allah kufuata haya basi aseme alhamdulillah na ambaye kwamba nkusikia na kuyawacha hapa hapa basi afanye bidii kujaza hiyo kasoro na iondoe na ajue kwamba elimu husomwa kwa kutendwa sio kusoma na kujua kisha kutenda ikawa hatutaki nani hadithi ya kwanza <clears throat> na muallif wa kitabu hafidha Allah kila hadithi ameipa anwani ameipa anwani ambao hiyo anwani ni faida katika hiyo hadithi hadithi ya kwanza amesema min haqqiki an yukhassasa laki makanun litalim hii ndio anwani ya hadithi maudhui ya hadithi min haqqiki ni katika haki yako wewe mwanamke an yukhassasa laka makanun litalim utengewe mahali pa kusomeshwa wewe hasa ilmu ya kike ilmu inahusiana na wanawake hii ni haki yako upewe ndo akasema mbele fatalibi bi iitishe hii haki iitishe kama kwenye jamii hujatengewa sehemu ya kusoma itisha tefuta uitisha kwa mwalimu bwana tunataka utusomeshe akikataa basi atapambana na Allah subhanahu wa ta'ala lakini mwanamke ni lazima atefute sehemu atengewe hasa yeye kusomeshwa na atake atefute kwa mwalimu atusomeshe hiyo ni haki yako uitefute anasema fatalibi itake na itefute isiwe mwanamke utafuta mengine tu Aa, ah, ah, ah, mtu asijue kutafuta mengine tu na haya pia tafute. Ni wanawake wangapi waweza kukaa kwenye jamii wakafikiria ah, sisi bwana hatuna darasa za kike sisi. Sasa tufanyeni mpango bwana, tutafuteni sehemu, tutafute mwalimu. Ni wachache sana wenye fikra hizi, wachache sana. Sasa kama hujui ni haki yako, leo ujua kwamba ni haki yako, utafute sehemu ukasomeshwe ukhasisiwe mahali kulingana na ile sehemu yenye mnasib na wanawake na wakati wenye munasib na wanawake kusoma alafu usomeshwe mwalimu akikataa basi wewe utakosha toka kwenye dhima hii ndio inalotakikana sio saa zote sisi kuzungumza mambo ya ubaji tu fulani yao fulani yao leo kuna harusi umepata kadi wewe wewe kupata kwa nini mimi sikupewa kwa nini wewe ulipewa haya ndo mabaraza ya wanawake sana leo hii waliaadhu bil lakini nani anayehamasisha wenzake kutafuta sehemu za elimu kwamba watengewe hasa ilmu na uhusiana na wao ni wachache illa marhim Allah kwa hivyo leo jua kwamba hiyo ni haki yako alafu tazama hii hadithi ya kwanza wanawake wa masahaba walifanya nini sikiliza عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أسمى أبو سعيد رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوجة منمك كمتومي صلى الله عليه وسلم فقالت أكسيما أمكوجة كويتيشة حكياك أميونا كم بابادو هجاتنجيه وحكياه كجة كويتيشة كمتومي يا رسول الله أكميت يا رسول الله إيه متومي والله ذهب الرجال بحديثك wanaume wamechukua hadithi zako zote wanazo wao leo kila siku ya wao tu msikitini sisi hatuji faj'al lana min nafsika yawman tutengee na sisi kina mama wewe nafsi yako tutakuhitajia siku moja na atika sisi tukuijie fihi kwako tuallimuna ili utufundishe maana kila siku kuna wanaume msikitini wawafaidika wao tu naona nyoyo za wanawake wale walio hai sawa sawa sio maiti wale walio hai kwa imani yani namaanisha wameona hawapati ilmu wamekwenda kutefuta kwa mhusika amwambia tutengee siku sisi tutakuijia tuallimuna utusomeshe mimma allabaka Allah yale uliofunzwa na Allah Allah akbar eh? tungepata wanawake kama hii jamii namna hii wallahi tungekuwa mbali sana lakini ma'al asaf wachache wachache ndio wana ilham kama hii qala mtume akawaambia ijtami'na yawma kadha wa kadha kusanyikanani kusanyikaneni siku kadhaa na siku kadhaa yani kwa wiki akawatengea siku moja au mbili imekuja kwenye riwaya nyingine aliwaambia mau'idukunna maagano yetu mimi na nyinyi tukutane beitu fulana nyumba ya mwanamke كواتجية akawambia ne, siku fulani kifika wakati fulani tukutane na nyinyi kwenye nyumba ya mwanamke fulani nitakuja huko kuelimisha fajtamana na wao ilipofika ile siku wakajikusanya kwenye nyumba ya mmoja wao faatahunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume alayhi salatu wasalam akawaendea ile siku aloahidi faallamahunna akawaelimisha mima allamahu Allah yani akawapa mauidha akawasomesha akawasomesha ile aliyojaliwa kuwasomesha mwisho akawapa nasiha thumma qal kisha akawaambia angalia hii faida imepatikanwa kupitia suala ya mwanamke mwenye akili aliyekuja akaomba ilmu asomeshwe watengewe siku kwa vile huyu mwanamke alisababisha hii kheri na yeye atapata ujira mwingi sana angalia kikao chenyewe kilipopatikana kulipatikana faida kubwa kama hii haingejulikana kama hawakuiitisha na hii inaonyesha mwanafunzi awe na hamu ikiwa hakutengewa na mwalimu siku afanye bidii paka mwalimu amwekee si alale lale naam qala mtume akawaambia baada kupa mauidha ma minkunna min imra'atin hakuna miongoni mwenu nyinyi katika mwanamke yoyote tukaddimu baina yadaiha atatanguliza mbele yake min waladiha mtoto wake thalathan watatu yani yoyote katika mzazi wa kike lau atafiliwa na wane watatu watoto wake watatu wakamtangulia yeye kwenda akhira yeye akawa yuko ule mzazi illa kanu laha hijaban minan nar isipokuwa wale watoto watakuja kumshufaia kesho akhira asiingie motoni ule mzazi aliyezika watoto watatu akafiliwa na mtoto wako wa kwanza kamzika wa pili wa tatu wewe insha Allah biidhnillah utapata kinga ya moto kesho akhera kwa sababu hawa watoto wako watakuwa ni kinga watakuchetea watakushufaia faqalat imraa mwanamke mmoja pia mwenye akili na haya ndo masuala kwenye darasa yanayoleta faida mtu lazima ajue kuuliza vizuri lile swala lake lipatikane faida baadaye mwanamke katika wao akauliza imekuja kwa muslim kwamba jina lake mwanamke mwenyewe nani ummu sulaim mamake anas ummu sulaim mamake anas akauliza suala akaomba ya rasulullah qalat imraa akasema wathnaini wathnaini huenda yeye alikuwa amezika wawili huenda yeye alikuwa amezika wawili sasa sikia mtume asema watatu kwa hivyo akafahamu kwamba si lazima wawe watatu hata wawili akamba ya rasulullah wathnaini wathnaini wathnaini vipi aliozika wawili hamo vipi aliozika watoto wawili yani atetea na hili tumelikubali ili liingie kwenye fadhila zile faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mtume ambaye ni mkarimu ni mrahimu kwa umma wake akamwambia haya wathnaini wathnaini wathnaini hata aliyezika watoto wawili kwa hivyo kupitia suala ya ummu sulaimi kapatikana khairi kubwa kwamba sasa si watatu tena hata aliyezika wawili ndo mwisho kuanzia wawili kwenda juu ukizika watoto idadi hiyo biidhnillahi taala wale watoto wenye kukushufaia kesho akhira mbele ya Allah lakini bishart imekuja alafu nyingine fahtasabat baada ya kumzika mtu kufiliwa ukasubiri na ukatarajia ajira si ukapiga uka mayowe yule aliyefiliwa akaanza kukata maneno huyo hamo ni yule aliyefiliwa akasubiri hakutamka mambo ya kumkasirisha Allah akasubiri akatoa machozi lakini hakutamka mambo yenye kumkasirisha Allah wala wenye kukosoa qadari ya Allah akasubiri huyu ndio atapata ajiri hii ya kushufaiwa na watoto wake kuanzia wawili kuendelea juu rawahu al-bukhari wa muslim wa an-nasa'i fil kubra kwa hivyo hii hadithi hadithi adhim tumepata faida kubwa kwa sababu gani kwa sababu ya suala ya wanawake wawili wenye akili mmoja aliomba kikao cha ilmu mtume akaitikia mwito na wa pili darasa liliposomeshwa akauliza suala iliyoleta faida alikuwa mtume ametaja watatu mbio na yeye akasema basi na wawili hii ikatupa faida sisi sote kwa hivyo itakuwa aliyezika watoto wawili kuendelea mbele huyu atapata shafaa ya wale watoto kesho akhira biidhnillahi taala na hawatukubali mzazi wao atiwe motoni watamshufaia wamdafia wamtetee mpaka ule mzazi awe ni mtu wa peponi ni wanawake wangapi wanaoyajua haya haya huwezi kuyasikia kwenye mabaraza ya maskani ha, haya mpaka uje vikao kama hivi ujipinde uje usome usikilize utafaidika na hapa ndani tutazungumza mambo mengi kuhusu wanawake masala ya ilmu masala muamala wake na mume wake muamala wake na watoto masala ya sadaka na mwanamke masala ya ibada za wanawake masala kila kitu kuhusu mwanamke biidhnillah zitaona hizi hadithi 100 tutaona namna gani mwanamke atakano awe kwenye uislamu hii hadithi ina fawaid في هذا الحديث fawaid alula faida ya kwanza faida ya kwanza الحديث يدل على ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمر الدين يوم فايدة كوانز الحديث إي حديث يدل على ما كان عليه نساء الصحابة يونيشا namna gani hamu walionao wanawake wa من الحرص na ile hamu walionayo ala taallumi amri din kujifunza mambo ya dini masahaba walikuwa na hamu sana wanawake wao kujua mambo ya dini ndio maana akaja huyo mwanamke kwa mtume alayhi salatu wasalam akaja akasema apendelea wao wanawake wahususiwe sehemu fulani wasomeshwe masaili ya dini yao kwa hivyo hii inaonyesha kwanza walikuwa wana hamu kwa hivyo na sisi wanawake wetu lazima wawe na hamu kwanza, ndio yule mwalimu naye atafikiria, lakini kwa wanawake hawaulizi. Mwalimu hawezi kufikiria yeye kuuliza, kwa sababu ni wanawake, hani hurma na wanawake wa watu. Sasa mpaka wao watangulie kwanza, waulize, waombe, wataki, kama alivyotaka huyo mwanamke wa Kiansar alitaka na wanawake wetu leo mpaka watake. Ndio mwalimu sasa aanze kufikiria namna gani kuweka siku yao. ثانيا faida ya pili wafihi jawazu alwa'd wa wafa'u hadithi yaonesha kwamba yajuzu kupeana ahadi alafu na kutekeleza Mtume عليه الصلاه والسلام aliwaambia nini mau'idukunna baitu fulana maagano yetu tukutane nyumba ya fulana na alafu akatekeleza kwa sababu hadithi yasema faatahunna rasulullah faallamahun akawaendea kweli na akawaelimisha kwa hivyo alitoa ahadi na akatekeleza na hivi ndivyo takasisi tuwe sio uambie wanawake inshallah nitawasomesha biidhnillah kisha baada dhalik wale waliokuomba darasa ukakosa kutekeleza ile ahadi huwezi usitoe ahadi lakini ukiwapa ahadi inshallah ni vizuri kutekeleza kama mtume alivyoagana nao alafu na akawaendea akawaelimisha ikawa kila wiki kuna siku kadhaa yuwapa wanawake na hii ni haki yao wanawake kama hawajapewa lazima waitefute waitake waiombe hawatabakia tu na ujinga ثالثا فائده tatu faida tatu وفيه جواز تعليم الرجل للنساء وفيه جواز تعليم الرجل للنساء حديث yaonesha yafaa mwanamume kuwasomesha wanawake idhahtija kukihitajika kukihitajika haja kama gani mathalan kwenye jamii hakuna mwanamke aliyesoma anayeweza kutekeleza jukumu hili hii ni haja bila shaka hatuwezi kuambia wanawake ketini na ujinga ee, mpaka toki mwanamke shekhe hakuna shekhe wa kike fil ghalib ni wachache sana na mwanamke akisoma ile kidogo huwa hana uwezo kusomesha mwanzake wana uwezo kufahamu yetu kidogo si kama na mwanamume abadan tofauti lidhalika ikiwa haja yahitajika mwanamume kukaa kuwasomesha wanawake yajuzu yajuzu kuwasomesha kama mtume alivyowatengea hawa siku kawaambia kusanyikeneni kwenye nyumba mtu fulani ya mwanamke fulani akaenda lakini kwenda utaratibu idha ihtija kwanza kuwe kuna haja hakuna mwanamke kutekeleza lile jukumu awalan thanian ma'a muraati alhijab lazima kuchungwa hijab labud wa adam alikhtilat na wasitangamane ikiwa mwanamume atakuwa sehemu yake kando na wanawake sehemu yao kando hawaonani hawatangamani la haraj hiyo haina neno lakini ikiwa ni kukaa mwanamume hapa akishazungukwa na wanawake ati wasomeshe kama baadhi ya wengine ambao indom shubha yeah? wanatafuta shubha ati ya juzu kukaa hivi kuzungukwa na wanawake dori ati usikizwe Qur'ani ati usomeshwe elimu gani hadha min dhaf alfahm ni kufahamu mambo makosa ni kufahamu mambo makosa lazima kuwe kuna kiziwizi ikiwa wake za mtume ammahatul mu'minun almahatul mu'minin tuliambiwa fasaluhunna min wara'i hijab nyuma ya kiziwizi msionane ana kwa ana hata kama mwanamke amevaa hijabu ni fitna mwanamke akivaa ninja na hijabu na gloves lakini akikaa mbele yako kumsomesha pia ni fitna kifa akiwa hakuvaa hizo zote hawa wake za mtume ni wasafi wala masahaba hawawezi kuwatamani wake za mtume kabisa wana heshima mama zao lakini waambiwa min hijab haya sisi mvasafi kiasi gani ati mimi hapa halqa atusikiza Qur'ani wanawake amenizunguka ati na dalili nini mwanamke atamvaa ninja na gloves hadha min aljahl bila shaka min aljahl na ni kutosa kufahamu vizuri hizi hadithi mwanamume anawasomesha wanawake kwa hajiz kia kuna kiziwizi kando na wao kando la mani la mani fi hadha haina neno lakini ikiwa mkutangamana maana ile ni ikhtilat wewe ukae hapo zunguka na wanawake ikhtilat ma yajuz hadha hata kama mvaa hijab لأنه في فتنة bila shak haikosekani fitna mwanamke ni fitna kila kitu naam رابعا فائدة أن وفيه أن أطفال المسلمين في الجنة kwa sababu hawezi kushafaia wazazi wake wao motoni anayeshufaia ni mtu wa peponi siku zote mtu wa motoni na shafaa hana lidhalika kuruhusiwa hawa watoto waliokufa wadogo kuruhusiwa kuwashufaia baba zao waingie peponi ina maana kwanza wao ni watu wa peponi kwa sababu watu wa motoni hawana shafaa ya kushufaia yote lidhalika hadithi ni dalili kuonesha watoto wa waislamu wakifa wadogo wa peponi huwa ni wa peponi khamisan faida nyingine ya tano وفيه أن من مات له ولدان حجباه من النار hadithi yaonesha kwamba aliyefiliwa na watoto wawili watakuwa ni kinga yake ya moto kesho inshallah سادسا فائدة ستة وفيه أن هذا الأجر ل أ ج ر حديث يونيش ق م ثواب لا يختص بالنساء سيكون ب ه ثواب واتني خاصا يا منام كتو ل ي ف ل ي حتى منام م ك ف ل ي ويلي هي هي ثواب ونازل لكن كونيني هابا بامتو لو خصوصا ن وإنما ك و إ ن م ا حديثي lianna الخطاب hina idhin kana lahunna siku hiyo alikuwa mtume azungumza na wao sasa ndo akatumia dhamiri ya kike kwa sababu alikuwa tayari azungumza na wao lakini hadithi ni am kwa kila mtu kila mtu yani wanaume akizika watoto wake wawili pia atapata thawabu hizi za kukingwa na moto kwa hivyo jambo hili au ajri hii si hasa kwa wanawake kwa vile mauidha ilikuwa ya wanawake khas mtu akafahamu kwamba ni wanawake tu la hata wanaume waliofiliwa na watoto wao wanaingia سابعا يا سابع وفيه استحباب تخصيص مكان لتعليم النساء حديث يونيشا yapendelea au yapendekeza watu watenge ma, ma, sehemu hasa za kusomeshwa wanawake kwenye jamii lazima watafute sehemu hasa zitengwe kwamba hizi ni sehemu hasa litalimi nisa kufundishwa wanawake ima wafundishwe na wanawake wenzao kama hakuna wafundishwe na wanaume kwa masharti yake kutusahau tusipotenga sehemu za wanawake hasa itabidi tuwasomeshe pamoja na watoto wa kiume na hii itakuwa fasad hii itakuwa fasad bila shaka ikiwa mtume atuambia watoto wakifika miaka saba tuwafundishe kuswali na miaka kumi tuwachape mwisho wa hadithi anasema nini wafarriqu bainahum fil madaji' na muwapambanue kwenye malazi mtoto wa kike usimlalishe na mtoto wa kiume kwenye firasha moja godoro moja usifanye hivyo watenge wakifika miaka saba na hawa ni ndugu watoto ndugu mume na mke na ni ndugu tena katika hali ya usingizi ambayo mtu hajifahamu kalamu haiandiki sio ala leo hafahamu kitu na uambiwa tu watenge kif katika hali wako macho wako darasani usoma we una dhamana gani hao watoto wasifanye fasadi ikiwa hali ya usingizini wamelala tuwalalishe kando na mtu akilala halaumiki amelala tuambiwa tuwatenge watenge tu kwenye darasa kuwasomesha ati tuambiwa tuweke pamoja la hadha min adhalal bila shaka la yajuz la yajuz hata kama sisi twafanya tuna taksiri bila shaka twafanya hii taksiri tuko nayo lakini ni wajibu kwa jamii watengee wanawake sehemu zao hasa ndio mtume akuambia ndoni msikitini tuna nyinyi pale mtangamano na wanaume wanaume atakwambia nyinyi mtakuwa nyuma aliwaambia tafuteni nyumba ya mmoja wenu mimi nitawaijia kwa sababu hiyo ndo asl watengewe sehemu yao kando hasa naam wa anyuta na waendewe ni vizuri wanawake waendewe mwalimu ukawasomeshe intayassara dhalik ikiwa ilo jambo limekuwa sahali sehemu imepatikana munasib na nini wazi na sisi wengi sahihi hutumia masajid kwa sababu kwa sasa hali ambao mahali pa munasib sahihi ni msikitini kwa sababu misikiti ikijengwa hutengwa sehemu za wanawake kando kwa hivyo siku hizi mahali pazuri kusomeshana ni msikitini kwa sababu madaris hakuna madrasa ni kutengemene haya ikiwa nyumbani mwanamke gani hapa nyumba yake ina nafasi sisi tuje tuwasomeshe kwake pengine itakuwa taklif pengine mumewe yuko pengine itakuwa dhiki ahlbeit ndo maana siku hizi kulingana na haja na dhurufu twapendekeza msikitini kwa sababu gani msikiti alhamdulillah siku hizi hujengwa mara mbili sehemu za wanawake kando na sehemu za wanaume kando kwa hivyo ikiwa hali kama hii haina neno wa illa al asl ni kutengewa sehemu zao kando lidhalika faida ya mwisho wa hadithi fihi anna al-asla fi ta'lim an-nisa al-buyut asli kusoma mwanamke ni kusoma nyumbani lal masajid si miskitini sio miskitini al-asl mwanamke ni husoma nyumbani ili asitoke soma nyumbani illa lihaja kukiwa kuna haja sasa hakuna nyumba munasib hakuna sehemu munasib na hali munasaba ambayo kwamba sehemu zimetengwa mbalimbali ni msikiti siku hizi ndio maana utakuta wengi katika walimu siku hizi wanapendekeza kwenye msikiti kwa sababu mara nyingi misikiti mingi juu huwa ni wanawake chini wanaume au ikiwa zote ni chini huwa zimetengwa na wanawake wana mlango wao na wanaume wana mlango wao ikiwa hali kama hiyo haina neno lakini al asl ni sisi walimu tutoke twende nyumba ya mmoja wanawake tukusanyikane huko tusome lakini huenda majumba siku hizi hayana nafasi au hakuna hijab majumba hayakujengwa kama kutenga rumu khas eh, pengine kutafuta na mikrofoni weza kuwa taklifu ndio maana tutumia za msikiti mimbab alhaja wa dharura wa illa al-asl ni asome kwenye nyumba ya mmoja wao waagane mwalimu awaendee awasomeshe hadha al-asl wala haina maana ni haramu kwenda madrasa la madrasa itakikana kwa sababu ni sehemu hasa zimetengwa bora tu itengwe madrasa hasa li nisa hata kama walimu watakuwa ni wanaume lakini nyuma ya hijab eh hawaonani hadha aula kuliko kukosa kuhasis madaris hasa zanaki kwa hivyo hii hadithi imebeba masail au hizo faida muhimu sana zinazoambatana na mwanamke naam nataraji hizo faida chache zimetoshea takriban faida nane insha Allah baadaye mtu atasikiza tena darsa kwa kwa nyumbani za kuisikiza mara mbili tatu akaielewa vizuri <clears throat> hadithi ya pili hadithi ya pili kiufupi ameweka unwan asema طوعي نفسك على الاستسلام لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم طوعي نفسك jifundishe nafsi yako kutii ala alistislam na kujisalimisha maneno ya Allah na maneno ya mtume siku zote mwanamke ukisikia maneno ya Allah na maneno ya mtume jifundishe kutii na kufuata wala taj'ali aqlaki miqiyasan liahkam ash-shar wala usifanye akili yako ya kike ndio wote mezani ya sharia au namsema mwanamke kwamba ah hii bwana haingilike kilini bwana itakuwaje mwanamume ati kuwa wanawake wawili watatu na mwanamke hawezi kuoleka ile na moya itakuwaje ni Allah amehukumu wa khalasa hakuna itakuwaje na utakuta wanawake wengine walivyo na ujinga na ujahili na ujahilia waambie wanaume zao wewe ukaenda ukiongeza mke huko na mimi natia mwanamume huko sallallahu alaihi wasallam nasallallahu alafu wa wasata haya maneno machafu sana na hii ni kusikiza akili yake anaona ati itakuwaje huyu eh, ati mimi mfungiki na, na mimi tamuonesha la dini hayende hivo dini naenda na ahkam hukum Sihisia wala hasira wala hamasa kwa hiyo hii hadithi inakufanya utulie ukubali hukumu ya Allah na hukumu ya mtumi ikitoka hakuna ruhusa ya kuipinga عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أسمى أبو سعيد رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو الفطر نتوم يعني توكا صلى الله عليه وسلم كتك موجة وهيدي إيدي إما إيدي الأضحى أو نعيد الفطر راوي أميسهاو راوي أميسهاو إما نعيد الفطر أو نعيد الأضحى لكن نسكو يدي هذه توكا نتوم صلى الله عليه وسلم إلى المصلى أكايندا كوني مصلى يعني وانجاني وكسول عيد فمر على النساء أكابشانا أكاويندية ونواكي kawaida musalla al-eid wanaume huwa wako mbele wanawake nyuma sasa alipomalizana kuwapa mauidha wanaume akatoka mtume akaenda sehemu ya wanawake kwa hakalina maspika zamani akawaendea wanawake faqala akawaambia ya ma'shara an nisa ya ma'shara an nisa enyi wanawake tasaddaqna tasaddaqna toweni sadaka au kithirisheni sadaka fa inni urikunna akthara ahli an-nar kwa sababu mimi nimeonyeshwa fa inni urikunna nimeonyeshwa yani na nani na Allah Allah amenionyesha kwamba nyinyi ndio mtakuwa wengi kwenye moto kwa hivyo hukumu kama hii mwanamke akisikia lazima ikubali asiseme ah haingiliki akilini ah itakuwaje sisi ni wengi mbona si wanaume ndio maana hadithi anwani ikakwambia hivyo ukisikia maneno ya Allah na mtume ukubali usifuate akili kisha akawaelezea sababu kwa nini kwamba wako moto wengi motoni fakulna wanawake wakasema wabima ya rasulullah na ni kwa nini hivyo mbona umewaona wao ndio wengi motoni wanawake si wanaume qala mtume akawaambia sababu na hii ina maana haya mambo ndio mambo yanaingiza watu wengi motoni na watu tutaona mambo madogo wallahi Wengi tunaona mambo madogo haya, lakini tazama haya mambo yamewaingiza wanawake wengi kwenye moto na wanaume pia za kuingiza wakiyafanya. Naam, ndio maana yake. Qala, kwa sababu mtume akamwambia tukthirna lana nyinyi mnakithirisha kulaani, saa zote mwamlani fulani, kimlani huyu, kilani huyu, mara mtoto ashamlani, mara mume ashamlani. Eh, kulani yani ni kutusi, kutukana, kuwapiza, kutusi ndo laani. وتكفرن العشير نم نم كفور مومي العشير الزوج العشير معناها كني يعني الزوج ككفور مومي فيب يعني ككفور إحسان يا مومة وانا مومي تنفني إحسان هي تنفني إحسان هي أكتلزا مهلي موجا ككوسا سيزي كفاني سبحان الله حكوكاليكي نماني وانا مومة هنا تكيلا سيكو mwana kutopata tena na utabakia hivyo hivyo na itakuwa vile na vile umuru kathira na amesahau siku zote huyu mwanamume umfanyia ihsan kwa hiyo wanawake wanapenda kukufuru wema wa ume zao wanakufuru hawashukuru hata kama wewe waona ni kichache ndio uwezo wa mumeo alichonacho sema alhamdulillah Allah atakubarikia iko kichache sionze kumsuta na kumkufuru neema yule mume mtume akaelezea mbele alafu vile vile katika mambo ya kuwafanya wanawake hivyo wangie motoni kwa wingi asema ma raaitu min naqisati aqlin wa dinin sijawahi kuona viumbe ambao kwamba wana wapungufu wa akili na ni wapungufu wa dini adhhaba lilubbi rajuli alhazin tena wenye kugeuza wenye kuondosha na kugeuza akili ya mwanamume mwenye msimamo wakampindua subhanallah mwanaume aweza kuwa ni mtu subhana rajul khair ameshika msimamo nyumbani ah eh, muda kidogo kasikia nyumba tofauti sasa mara miziki kwambia mando handa hizi nashid hizi nashidi bwana za Kiislamu hazina neno Uislamu una nyimbo ah huu ni Uislamu yeo labda Uislamu wa mtume kwa hauna nyimbo huwetu Uislamu wetu kuna nyimbo unao na utaona sisi wengi leo ndo waimbaji au sio eh, walimu kadhaa ndo waimbaji kwa sababu wamefahamu dini nkuimba sallallahu alafia wasalam kwa hivyo yaondosha akili ya mwanamume alhazim tena mwenye misimamo min ihda kunna kuliko nyinyi yani mwanamume huja kudanganywa na mwanamume mwenzake upoteza lakini kupotezwa mwanamume na wanawake hili nimemtumia asema ndo wingi sana wanaume leo hupotezwa na wanawake kwa hivyo hii ni tahdhiri mtume atuonya tuwe na hadhari na fitna za wanawake ndo maana yake na tasawara angalia subhana hawa viumbe walivyowaajabu hawa wanawake ni viumbe wa maajabu subhana angalia mtume alivyowasifu kwanza aliwasifu ni wapungufu wa akili alafu na ni wapungufu wa dini pamoja na upungufu wao wakaweza kumpindua mwanamume kwenye msimamo kifo angekuwa wakamilifu jamaa tujiulizeni swala si wanaume ha? hawa mapungufu akilini na ni wapungufu dini wakaweza kutuharibu kifu lau Allah angefanya kama sisi akawakamilisha ah kungeketika sio hakungeketika bila shaka kwa hivyo mwanamke haya akiyasikia asiachukie ayakubali kwa sababu sharia hukukumu kwa wingi hatusemi wanawake wote watakuwa hivi haa ah, wengi wao wako alhamdulillah wazuri wako hatupingi lakini hadithi yazungumzia wingi wingi wao wana tabia hizi utakuta mwanamume ameshikana na kizazi chake na ndugu zake na wajomba zake na maame zake mwanamke akaja akamkata tu subhanallah akamfanya yule mwanamume akatane na wazazi wake akatane na maame zake akatane na wajomba subhanallah akatane paka na ndugu sababu ni, ni mwanamke tu amemsikiza akamtii kwenye mambo kama haya kwa hivyo hii ni tahadhari kwetu sisi wanaume na fitna za kiki na ni tahadhari kwa wanawake wawache tabia hizi ndo maana yake kwa hivyo mtume watuonya sote sisi tujihadhari na vitimbi vyao na wao waache vichimbi za kuwachimba wanaume saa zote kukosana na huyu na huyu sasa wanawake waliposikia hivyo wakataka kuelezewa zaidi kulna wakasema wama nuqsanu dinina eh wakashtuka yani eh sisi mapungufu wa dini na akili طيب akamuuliza swala ya pili ndio maana mtume akaamua kuwekea darasa yao hasa wanawasomesha sababu watakuwa na maswali yao mbona na, mbona ni wapungufu wa dini upungufu wa akili kweli upungufu wa akili wetu ni vipi ya rasulullah kwa nini tumeambiwa ni upungufu wa akili Mtume SAW akawaelezea akawaambia alaysa almar'atu mithla nisfi shahadati arrajul kwenye kesi yoyote kwenye kesi yakitokea kisheria wewe kaona shahidi ikiwa mwanamke utaambiwa ulete wanga wawili mahali pa mwanamume mmoja kwa hiyo ina maana akili mbili za kike ndo akili moja ya mwanamume kwa sababu akiwa mwanaume watakuwa ni wawili tu Quran yasema fa illam yakuna rajulaini farajulun wa mra'atan mimman tardawna min ash-shuhada mukikosa wanaume wawili chukueni mwanamume mmoja na ule mwanamume mmoja aliyobakia wekeni wanawake wawili mahali pake kwa hivyo na maana wanawake wawili akili zao zikichanganywa ndo zatoshana na mwanamume mmoja awabe ghairu hii ndo maumbile Allah alivyoimba si aibu si kasoro Allah ameumba hivyo mwanamume hivyo na mwanamke hivyo kwa hivyo mwanamke asitaki kujifanya tena kama mwanamume ataweza kusoma kuliko mwanamume aweza kuwa na maarifa kuliko mwanamume aweza kumpeleka mwanamume hii ni urongo kabisa ushauri aweza kutoa lakini kwamba yeye ndo atamwongoza mwanamume kwenye kile kitu ni urongo kisheria ni urongo kimaumbile maumbile yake hayakubali mwanamume kumpeleka mwanamke kumpeleka mwanamume qulna bala wanawake akasema kweli twajua ni kweli kweli sisi wawili mwanamume mmoja kwenye ushahidi basi akaambia fadhaka nuksani aqlia huo ndio upungufu wa akili zenu ina maana akili zenu mbili ni akili ya mwanamume mmoja kisha akawaelezea upungufu wa dini alaysa idha hadat mwanamke akishikwa na haidhi na nifasi lam tusalli wa lam tasum sini hivyo mwenyewe mkiwa na haidhi na nifasi huwa hamsali hamfungi kulna bala akasema kwani ni hivyo basi mtume akamwambia fadhaka nuksanu diniha huo ndo upungufu wa dini yenu siku zile siku saba nane kila mwezi nyinyi hamswali wanaume kule waswali waswali kwa hivyo wao wapanda daraja wapanda cheo nyinyi kuacha sala muacha ibada mkiwacha ibada bila shaka mtakuwa nyuma si zile siku wewe umeacha uswali usome Qur'ani uswali ufungi mwanamume yozifanya zote za ibada huo ndio ukamilifu wa dini wa mwanamume na ndio upungufu wa dini wa mwanamke kharajahu البخاري ومسلم wa Muslim hii hadithi ni hadithi adhim mwanamke akisikia haya maneno akijaribu kutumia akili atafeli wallahi itabidi apinge hii wahi na akipinga hii hadithi sahihi atakufuru waliyadha billah kwa hivyo ni kujisalimisha kukubali haya kwamba sisi hatuwezi kuwa kama wanaume ikiwa utakubali kwamba wewe kimaumbile na kiakili si kama mwanamume basi usishindane na mwanamume mambo aliyopewa yeye hasa na ni katika mambo mwanamume aliyohusiwa yeye hasa ni kuongeza wake wawili watatu wane haina haja ushindane hai maumbile yake ndo anavyomruhusu na yeye haikuruhusu ila mmoja wa hakadha vile vile kuambiwa wao watu wa motoni watakuwa wingi ni kwa sababu ya matendo yao si kwamba wapendelewa wanaume a wao angalia mwanamume na mwanamke nani mwingi kutusi na kulaani ni mwanamke bila shaka lidhalika haya matendo ndio yakapelekea wao kuonekanwa na mtumi wako wengi motoni kuliko wanaume kwa sababu wengi katika wanawake wanakoteleza kwenye masala na haya masala wao wanaona madogo lakini mtume sema niliwaona motoni kwa hayo masala kushtakia eh, kulani na kutukana na kukufuru neema za mume haya mambo leo majumbani mwetu kwa kawaida bali mtu anaweza kwenda hasa kauliza eh kwa niambie nyumbani kwako namna gani kuko sawa eh Tamsikia sasa humwaya kama ah, namna kidha hapa pamepungua hapa pamekumbua hapa pamepungua badili ajaze hapa badili afanye hivi a'udhu billah eh hii ndo mabaraza ya wanawake leo sana na hii tabia si mzuri na kwa kimaumbile wao wenyewe wanawake wakubali kwamba hii tabia wako nayo na faa waache kwa sababu saa zote kusema mume unkukufuru neema yake kama wewe wamshukuru mumeo utamsema ah hawezi na hata kama kuna kasoro utaifinika ili sionekane. Huno mwanamke mzuri ambaye ni mwanamke anayefahamu naam hii hadithi ina fawaid nyingi lakini nitasoma kulingana na hali ilivyo Alfaida alula, faida ya kwanza. Alhadithu yadullu ala mashru'iyyati alkhuruj ila almusalla fil 'id. Hiyo ni faida ya kwanza. Hadithi inaonyesha kwamba swala ya idi huswaliwa kwenye musalla uwanja haiswaliwi msikitini ni makosa kuswali idi msikitini makruh makosa si sawa si vizuri as ni watu siku ya idi kutoka kwenda musalla wakaswali kwenye uwanja sio msikitini hiyo faida ya kwanza illa kwa dharura kitokea dharura haja hatuna uwanja kabisa hatuna tafanya nini utaswali msikitini au kuna mvua au kuna baridi kali au kulinyesha lakini uwanja umefanya maji kusaliki basi hizi mbarura zaeleweka naam ثانيا فائده pili وفيه أن الإمام يأمر الناس بالصدقة فيه ni sunna siku ya idi khatibu awamrishe watu kutoa sadaka siku ya idi wakithirishe sadaka kwa sababu mtume alipoendea wanawake pia aliwaambia hivyo wanaume aliambiwa toa sadaka na wanawake akamwambia akamwambia tena nyinyi mkithirisha sadaka kwa sababu amewaona ni wingi motoni wazi kwa hivyo ni sunna kwa khatibu siku ya Eid awakumbushe watu kutoa sadaka siku hii kwa wingi waume kwa wake japo kuwa wanawake wataka uwahimize zaidi kwa sababu mtume wao aliwahimiza zaidi kutoa sadaka kuliko wanaume lakini biduni talab sio kwenda kuiomba ile sadaka kwa nguvu eh baadhi mafukara ndio wakaomba matajiri kwa nguvu sadaka siku ya Eid la hii ni madhhab ya sufia sufia sufia kwa wao wanasema ni vizuri siku ya Eid kama wale watu hawakutoa ndio kaitefute kaiitishe la hii si vizuri hii ni mambo ya kisufi ثالثا فائده tatu وفيه حضور النساء العيد na vile vile ni sunna muakkada jiddan wanawake kuhudhuria Eid kwenye musalla lakin lakini wakihudhuria yamfaridna anir rijal watengane na waume khaufa alfitna kwa ajili ya kuchelea fitna zamani walikikaa mbali toka zamani wanaume mbele alafu mtume atoka ende kule nyuma kando akawaidhia wanawake lakini leo hii sisi tunayo tasahul kidogo kwa hivyo yataka tuweke mikakati mizuri tusiache kuswali idi wala tusiwazibie wanawake kuja lakini tuweke mikakati sheria imetuambia tutenge saa hii ndio wataka zaidi tukazane kuwatenganisha wana manake wanawake saa hii yani saa hii mambo mgeuka sio mwanamume kutengwa na mwanamke saa hii ni mwanamke atengwe na mwanamume mambo yamebadilika wallah zamani ilikuwa ni wanaume hutengwa na wanawake zamani lakini leo ni kibarua kikubwa ni mwanamke mfuate mtenge na mwanamume yeye hata haelewi kama kutengana ni sawa kutangamana haifai haelewi kama mwanamke wa leo ya mwanamume wote kama ndugu yake usalimiana ukizungumza ukitekwa hata haoni shida leo tunakuwa tuna kibarua tutafute wanawake tuwatenge na alikuwa zamani hakuna haja hii ni wanaume tu kutengwa vile vile hadithi yaonyesha wanawake ni kuhudhuria idi sio kukaa nyumbani tu kupika na kupakua kisha swala ya Eid la ajipange mapema ni sunna hudhuru nisa al-Eid watoke nyumbani bali siku hii ya Eid Mtume الله aliamrisha mpaka wenye hedhi waje watoke wasiswali lakini watoe wakae tu kando akaamrisha mpaka al-awatiq al-awatiq ni wanawali wanaofichwa siku ya Eid wasifichwe watolewe siku zote ufichwa kwenye nyumba waitwa awatiq yani wako nyuma ya pazia zamani ilikuwa ni hivyo msichana kibalighi inda alarab akitengewa chumba chake kando kifini kwa pazia kitwa dhawatul khudur walioko nyuma ya pazia huwa hawaonekani na waume hata na wanawake fil ghalib kwa sababu ya haya zamani sasa hawa mtumi pia sema siku ya idi pia watolewe kifu mwingine ambaye si mwanamwali ambaye hana hedhi mimbabi au la toke lakini hapa kuna taksir kubwa alhamdulillah wengi wakuja lakini na baadhi ya wanawake wameghafilika wao bali kuna baadhi ya miji subhanallah mji mzima hawatoki kwenda kusali Eid mji mzima wanaume tu a'udhu billah hadha min al-khata na huku ni kuua sunna hawatoki mji mzima wao shughuli yao siku Eid ambaye nikupika na kuandaa tu mabwana waje kula ndio zao fin taabud mwanamke taabudu lini sasa kwa kazi yake kumfanya hivyo la tayarisha vitu vyako usiku alfajiri rauka saa 10 fanya tayarisha mambo yako kimbeleo kwa swali idi ujumalizie واضح kwa hivyo mwanamke akijipanga inshallah hakosi nafasi ya kuja rabian faida ya nne وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة vile vile ni sunna imam awatengee wanawake mauidha kando yao kando kama alivyofanya mtume ni vizuri وفيه فائده tano وفيه ان جحد النعم حرام حديث yaonesha kukufuru neema ni haramu kukufuru neema yoyote neema ya mume neema ya kitu neema ya mtoto neema ya mali kukufuru neema yoyote ni haramu ndio mtume akawaambia wanawake takfurna mkithirisha nyi kukufuru neema kwa hivyo ina maana kukufuru neema kwa mume na mke wote wakikufuru neema ni haramu sema tu wanawake huwa zaidi upande wao سادسا ستة وفيه أن استعمال الكلام القبيح hadithi yaonesha kutumia maneno machafu kalaan kama kulaani washatm na kutusi haram bal asema an-nawawi kabira min kabair dhunub nao yasema ni kabira haya madhambi makubwa kwa sababu gani kwa sababu kupitia madhambi haya mtume amesema niliwaona nyinyi mko wengi motoni kwa hivyo na maana haya madhambi yamuingiza mtu motoni ndio anao yakasema ni kabair haya kulani saa zote kutusitusi ulime wake mtu hauna dhibiti humlani huyu kimtusi huyu kimtukana yule haram hadha kabira majuz kwa mwanamke kuwa na tabia hizi bali mwanamke ndo atakawe mpole zaidi kwenye mazungumzo yake maana ni mtu wa haya akitoa matusi mtoto atashika pale nyumbani atainukia na lugha chafu kama mamaki wal billah سادسا أو سابعا فائدة سابع وفيه hadithi ni faida kwamba itlaqul kufri ala dhunubi allati la tukhriju anil milla yajuzu matendo ambayo kwamba hayamtoi mtu kwenye uislamu yajuzu saa nyingine kuitwa ni kufru sheria imekuja kuita madhambi ya kawaida saa nyingine huitwa kufru na kama hapa kutukana kutukana si ukafiri na kulani sio lakini mtume akaiita kufru watakfurna kaiita kufru na ni madhambi madogo yani yani sio ukafiri واضح kwa hivyo saa nyingine madhambi huambiwa ni ukafiri hikma yake nini taghlidhan ala fa'ile kwa ajili kuonesha uzito yale madhambi mpaka mtume akaiita ni ukafiri na si ukafiri isa eh anyamaza mshona akaiita ukafiri leta hicho leta hicho kwa hivyo saa nyingine huwa si ukafiri yale madhambi lakini mtume sallam huyafanyia taghlib ili yawe mazito ule mtu akitaka kufanya eh hili dhambi limeambiwa ni kufuru kumbe si kufuru naam kwa ajili uone uzito kwa sababu ukiyataja tu kwa urahisi hayatokuwa na haitakuwa na uzito kwenye nyoyo za watu ndio maana sheria huiita ni ukafiri ili mtu ayakimbie tasian au thaminan faida ya nane na hii muhimu وفيه الإغلاظ في النصح وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سينجينه ni vizuri kumnasihi mtu kwa ukali tumie ukali kwenye kumnasihi ighlad yani utumie maneno mazito kumpa mtu nasaha kwa nini sababan liizalati sifa allati yu'ab au tu'ab kwa ajili aiwache ile tabia mbaya alionayo ukiona ukimwambia maneno laini hawezi kukomeka mpaka nimkatie maneno makali ili ile tabia mbaya aiwache واضح kama mubtadi' mtamfahama hal bid'a dhal ni mtu mpotofu somesha watu shubha akipoteza watu huyu unasihiwa kwa maneno makali kabisa wala hakuna heshima kwake au hafai kupewa heshima kisheria kwa sababu yeye hakuheshimu dini ya Allah huwa haishibiki hushambuliwa kwa ukali kwa ajili ya nini aate tabia mbaya alonazo za kupotosha jambo zito linalonifanya wala wazi maeleweka hapo saa nyingine tumika nasaha kwa ukali kwa sababu saa nyingine nasaha ikiwa kwa upole tu haiwezekani kuna watu wataka nasiha kwa upole kweli lakini kuna wengine mpaka kigongo hayaelewi sasa mpaka agongwe ndo maana ataelewa kwa hiyo iko ndo maana mtume hapa akawakemea wanawake kwa ukali kabisa mpaka akawaambia takfurna nyinyi kufuru sasa wakashtuka eh, kwa sababu wajua hawa mara nyingi mpaka ni wakemee hivi ndo wataacha hizi tabia kwa hilo ukiwakemea polepole hawaachi kwa hivyo saa nyingine usishtuke ukimsikia mtu mnasihi mtu kwa ukali watu waanza ah lakini angemwambia vile bwana oh angemwambia maneno mazuri oh angemwambia mabalu wa aqwamin oh la la la, la. likulli maqamin maqal kila sehemu ina maneno yake na nasibiana. iko sehemu nyingine ataka upole utatumia upole lakini kuna sehemu nyingine ah akhiru dawa al alkay dawa ya mwisho huwa moto kabisa kwa hivyo mtu kama ni mubtadi alikomaa pita kipotosha watu la, lazima akemee sawa sawa kwa ukali ili awache ile tabia mbaya alionayo kama mtume alivyokemea vikali hapa wanawake waache kulani lani saa zote na kukufuru waume tasian faida nyingine ya kumalizia na hii pia ni muhimu hii ni muhimu sana na inatuhusu sote wafihi sikilizeni kwa sababu hawa watu wengi katika sisi wanaume hatuelewi malengo ya hii hadithi sisi twaona hii hadithi ni kejeli kwa wanawake la la la sikilizeni laysa almaqsudu bidhikri naqsi fi nisai malengo ya mtume kutaja upungufu wa wanawake kwenye hadithi malengo sio nini laumuhunna sio kuwalaumu laumu ah, mtume hakusudii kuwalaumu wala alikuhamanishi wa walaumu wanawake kwa sababu ni wapungufu wa akili na dini haa kwa nini si lawama liannahu aslul khilqa maumbile yao hasa wameumbwa hivyo wameumbwa wa mapungufu si upungufu wa kujitakia haa ameumbwa vile yule mwanamke sasa mtume alikuwa hakejeli umbile lao ha, alikuwa hakejeli umbile lakini maksudi nini walakin makusudio ya hadithi kutajwa aibu zao hapa nini atambihu ala dhalik ni kutanabahishwa mwanamume asitarajie duniani mwanamke kama hurul aini ah hurul aini uko peponi bana duniani ni mashakil tu utapata matatizo hayo kwa mwanamke utapata yale kwa hivyo hii ni mauidha kwetu sisi wanaume kwamba tutarajie hayo tukioa sitarajie mambo ni starehe tupu la tatokea mwanamke mara talani mara tatukana kwa hiyo mwanamume ni tambii watanabahishwa watayarishwa kwamba huyu maombele yake ni hivi na wewe hukuumbwa hivyo wewe mwanamume afaa ubebe umrakibisha ukibeba kwa sababu wewe kuumbwa hivyo ndo maana yake kwa hivyo maana yake ni atambihu ala dhalik wa tahdhiru min aliftitani bihinna na sharia yatuonya tusifitinike nao yani mtume ameelezea hizi sifa zao hapa kwamba ni wapungufu wa akili ni wapungufu wa dini wanavuruga akili mwanamume mwenye msimamo wakamtoa kwenye msimamo haya yote watahadharisha wewe mwanamume usije ukayatii ukayafanya kisha useme ah yote ni huyu mwanamke atakwambia la la la, la si mtume imeshakutayarisha alikutayarisha akakwambia hawa mapungufu wa akili kwa nini kumsikiza mpungufu wa akili mtume alikwambia hawa ukiwa na msimamo waweza kukupotosha kwa nini kusikiza nasaha zao kwa kupotosha kwa hivyo hapo mtume ameelezea haya ni changamoto kwetu sisi wanaume si kwao wana, wana wanawake himma mbele yao hawezi kuacha hawawezi kuacha ni ngumu sasa tuta hadithi si kwamba mtume ametaja hizi sifa kwamba ataka kuwakejeli la la la kwa sababu mtu hakejelewi na maumbile yake alivyoumbiwa nayo ni hivyo maumbile yake sasa ni wewe hii hadithi ni onyo kwako mwanamume usitarajie raha tupu kwenye nyumba la yatakuwa kuna na mengine ikiwa tabia zao mapungufu wa akili mpungufu wa akili za kukudhuru saa yote mpungufu wa dini za kukuletea madhara nyumbani saa yote ndo maana yake na wewe za kuwa na msimamo akakupotosha sasa hii ni tahadhari kwetu sisi tusipotoke tusipotoshwe na wanawake ndo maana yake si kwamba ati mtume anakusudia kuwakejeli wanawake kama wanavodai baadhi ya wapotofu wanaowachochea wanawake kwamba angalieni Uislamu wasema nini nyinyi mapungufu wa dini na sisi twasema mwanamke na wanaume sawa sawa si twataka mufanye makazi kama wanaume tutataka mutoke majumbani kama wanaume tutataka kuwapa haki zenu mlionyang'anywa na Uislamu a'udhu billah Haa. Kwa hivyo utawaambia hao wapotevu kwamba mtume wetu pia malengo yake sio hayo. Hii hadithi ameisema lakini atulenga sisi wanaume. Na sisi tukiisikia hii hadithi tuwaelekeza wanawake tu vidole. La, tuwalengwa sisi hapa zaidi kuliko wanawake. Kwa sababu maumbile yao kuwa hivyo kwamba hapa duniani tustarejie mwanamke kama hurul ain. Tapata changamoto hii na ile. Ndio maana yake. Faida ya mwisho ya kumi ambayo nitafunga darasa ya leo وفيه أن النقص في الدين ليس منحصرا فيما يحصل به الإثم upungufu wa dini haukufungwa na mwenye madhambi tu yani haukufungwa na mwanamke pekee kwamba yeye kila akifanya haya madhambi ndio utakuwa mpungufu wa dini peke yake la upungufu uko bal am waenea hata kwa mwanamume kulingana na akili yake ukifanya maasi kama mwanamume bila shaka dini yako itapungua kwa sababu sisi tunasema itikadi yetu al iman yazidu bitaa wa yanqusu bil maasiya imani inaongezeka kwa taa na imani inapungua kwa maasi kwa hivyo isifahamike kwetu sisi kwamba oh ni wanawake tu ndio wapungufu wa dini ah hawataliambiwa hawa mapungufu wa dini la na sisi pia sisi pia tutakuwa wapungufu wa dini tukifanya kama wanaoyafanya wanawake sio <laughs> tukimuasi Allah kama ana tutakuwa pungufu na sisi wa dini kwa nini asema lianna al-kamila aidan kwa sababu yule ambaye kwamba ameambiwa amekamilika ambaye mwanamume sasa amekamilika basi yule aliyekamilika pia naqisun anil akmal huwa ni mpungufu kwa lile kamilifu zaidi al-asl mwanamume amekamilika kuliko mwanamke sio kwenye dini hii ndio asl lakini utakuta wewe mwanamume kuna taksiri ngapi unazo kwenye ibada ah kwa hivyo hata yule mkamilifu utakuta bado ana upungufu yatakajikamilisha zaidi kwa hivyo upungufu wa dini waenea basi kwetu na kwa wanawake sema tu kwa wanawake ni mwingi zaidi kwa sababu wao yukthirna kama hadithi tukthirna mwakithirisha wao wakifanya haya makosa wanayafanya kwa wingi sio kama sisi mwanamume utakuta yafanya kidogo mara yuzingatia mara yuzidi nyuma na kwa vile mwanamke anaweza kutenganisha ukoo na kabila zima kukaingia moto kukakatanwa kukatetwa sababu kama mwanamke tu amemvuruga mwanamume akili yake amemvuruga mwanamume akili yake naam hizi faida lazitaja nitatosheka na hizi hadithi mbili kwa leo inshaallah taala kwa hivyo nataraji haya ni mauidha mazuri inshaallah taala tufaidike nayo na hizi hadithi moja baada ya moja ukishakuzielewa maana yake jaribu kufanya kutekeleza ndio Allah subhanahu wa ta'ala atakubariki kwa hiyo ilmu chache uliosoma naktafi bihadha tutakomea kwa hapa insha Allah taala kwa leo naam